וכך עובר היום, לא זז מהמקום, זה כמו תמונה מתוך אלבום. כדאי להתעורר מסיבת יום הולדת לעסק שחור בגלגלצ. around the outside. 180, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, i on your lips. Fuck that, come on your lips or some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said, this looks for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed. The parents still they're They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, yeah! A visionary, vision is scary. It start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster. Such a catastrophe But you deceive so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling investing, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention soon as someone mentions me. Here's my ten cents, my two cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty. Worse than them little limp biscuit bastards and Moby. You can get stoned by Obi. You 36 year old boy had a fat lonely. You don't know me. you too old. Let go. It's over. Nobody listen to techno. No, let's go. Just give me the signal. I'll be there when I hold this full of new insults. I've been though suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me. I'm just obscene. Hell, I'm not first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now empty without me. It's on the hill with my mom and my pops. I can't make it down. I can't make it down. I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. מסיבת יום הולדת לעסק שחור בגלגלצ. late night lover. You know, the one that swing dick like no other. I know I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name. And love is about pain, so stop the complaints and drop the order of restraints. Our sex life's a game, so back me down in the pain. I can't wait no more about a quarter past three, and sure days I me. I got the Bentley Ballet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades. And I love to see that ass in boots and shades. sprawled out on the bed while I'm yanking your braids. Thug style, you never thought I'd make you smile while I'm smacking your ass and fucking you all wild. We share something so rare, but who cares? You care. together. It's only a sun shower. We've been through worse weather like the stormy night. You wrote a dead job letter and took my bins and keyed and cut the leather. Bitch, you know better. The M.O.B. Money over bitches, murder INC. I got two or three hoes for every B, and I keep them drugged up off that ecstasy. I'm a playground legend like Kirkland Pee Wee. They my nigga in the league, got more game than me. I play harder, so many women I fathered. Meet them with scars and send them home hot and bothered. True the dead. This life ain't apparently fair. Ain't a love with no glare is a crystal stare. But we share something so rare. But who cares? You care, baby. I'm not always there when you call, but I'm double out, cause you don't be coming home sometimes, baby, but you are always on time, checking for one time, you and I got a special bond together. We go back like bombers, boot in the coldest weather. And when I play, you play the same way. You freak me, baby. I fuck you crazy, then I'm gone. Baby, don't really want me to get up and leave off that easy. Should be waking up wet for she's a. Remind these bitches to mind the business, believe me. Pimp game is very religious And I'm built like the Don Bishop. Gold deep dish, money green bins, and my hoes is my witness. The life we share is a thug affair. But who cares? You care, baby. I'm not always there when you call, but I'm always on time. And I gave you my all. Now, baby, be mine. I'm not always there when you call, but I'm always on time. כל הפרסים שאנחנו מחלקים כאן, שוקולד מתת הליקון, M&M בפוסטר עם מתת הליקון. אתם נהנים ביום הולדת של העסק? למה? טעם! Come on everybody get on now, cause you know we got to get it wrong. in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Right. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Oh. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Yes. your eye. Cause we're celebrating no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get רבותיי. גבירותיי ורבותיי. די.ג'יי סופרים! אה, אה, אה, ג'י ספוט! כיכר אתרים, מועדון ההיפ-הופ מספר אחת. כיכר אתרים, ליד חוף גורדון. איתמר קופרשטיין, מזל טוב! יאמן! ברוכים הבאים לשעה השנייה של עסק שחור! Kwame de la Fox, Kwame de la Fox, Kwame de la Fox, Kwame de la Fox, Kwame de la Fox, Kwame de la Atem Kwame de la Fox, Atem Kwame de la Fox, Kwame de la Fox Liron, Patrick, Don Jarnoun, Jeff Gay, Yeah man, rotem, the rhythm, the baby כרמלה, the rotem, the rhythm, the baby כרמלה. וגם יערה מרציאנו, ערן אליקים, עירית כהן ונוגה וקסמון. יאמן, הם באולפן ביפו, מתן פרנס ותמר אלמוג. ימין. ובניידת הטכנאים צורי רוקה! ימין. וירוסלב ניקולייב. ואסף יהה הזה אבי! גבירותיי ורבותיי! אסף יהה! המסיבה הזאת היא בחסות אוסם וביסלי זאטור! טעם. אה, אתם, אנחנו בהאנגר 11, אם אתם שומעים אותנו ברדיו, תבואו, זה בחינם לכולם. הכניסה בחינם לכולם. עכשיו, סופרים, אתה יכול לעצור את המוזיקה, בבקשה, כפרה עליך, בריא עליך, שמע. ג'יגה, בוא נעשה בחינם, בחינם, בחינם, בחינם. בחינם, בחינם, בחינם נם, בחינם, בחינם, בחינם נם. אוי, זה עלוב. נו באמת. אתם יותר עלובים מאיתנו. לא, אנחנו יותר עלובים מכם. בחינם, בחינם, בחינם נם. בחינם, בחינם, בחינם נם. למה אתם אומרים את זה? זה כל כך מפגר. גבירותיי ורבותיי, אם יש מישהו שנמצא פה משחר ימי הראפ הישראלי. יאמן! אם יש מישהו שמהיום הראשון עשה את זה כמו שעושים את זה שם, וענק, פה. ג'יגה? ואם יש... לא, ג'יגה, תן לי לסיים, לך ג'יגה. לך על זה. לא תגיד, בסדר. לך על זה, אני אגיד אחרי. אם יש מישהו שנותן את כל הלב והנשמה שלו ולא רק עושה עוונטה כל היום וכל הלילה, הוא נמצא פה. אני יכול לתת להם רמז? כן, בסדר. אני אגיד מילה, אתם תגידו את המילה הבאה, אוקיי? באים. ימן, כולם מדברים על שלום! הנה הנה אני בא לעשות פה תתקעו בחצוצרה אנחנו גאים רגע אני יכול להגיד חצי ואתם תגידו את השני ימן מו! מו! קבלו לבמה, זה כבוד עבורנו, מוקי ופיראני! יואו! כבוד ערב טוב, ברוכים הנמצאים, מה שלומכם? יאמן, אנחנו שמחים להיות כאן היום שוב באירוע של אה, שני החברים קוואמי ולירון, רבותיי, מסורת. עסק שחור זה עסק שחור, ותמיד כבוד להיות כאן. יאו! יא אנחנו נעשה רגע משהו ביחד לפני שנתחיל, זה הולך ככה. אני לא רואה ממטר, אבל אני עובד. הראש לא בסדר, אבל אני לא מתנגד. אני אורח רק לרגע. רואים על הפנים. לא, אני לא רואה ממטר. אבל אני עובד. לא, הראש לא בסדר. אני לא מתנגד. אני אורח רק לרגע. רואים על הפנים. יס היה. אני לא אשלח אותם על חבר. אהה, אהה. אני לא רואה ממטר, אבל אני עובד. הראש לא בסדר, אני לא מתנגד. דורח רק לרגע ואיך שהוא צורק רואים על הפנים, הלא בעניינים הוא שם שלווה לא פנימית איפה אני אמצא אותם? הפסקה רגעית, אני לא רוצה לצאת מהמיטה לא ממש יציב, מסתכל מסביב מתי גמר החורף ויבוא אביב? יואו, כולם רצים למרחקים ארוכים הרחוב נראה כועס, המבטים ריקים הם משחקים אותה קשורים עמוקים בהתאם לנסיבות כל ספרים שמסבירים איך צריך לחיות יש לי אהבה, היא תנצח אני נשאר מי שאני לא מתנצח להתווכח מי שאין לה לא יהיה לו, לא מי שיש לו רק רוצה עוד הלב נשבר אבל לא מפסיק לרקוד לא רואה לי מטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר אני אורח רק לרגע איך שהוא שורד, רואים על הפנים אני לא בעניינים אני לא רואה ממטר אבל אני עומד הראש לא בסדר, אני לא מתנגד אורח רק לרגע ואיך שהוא זורק רואים על הפנים, יאו בית שני. אני כותב משמע אני קיים, מוהם שזורם בתוך הדם, נוגע בשמיים ולא ברגע מסוים. אף פעם לא אומר אף פעם, אין לי דת תוקעת. יודע שאין שום דבר בטוח או מוחלט העיניים פקוחות כדי לראות הכל ויותר אנשים קשים מחפשים מירושים, אני מראש מוותר איך זה נראה כשאין ברירה? אני מראש מוותר איך זה מרגיש שאין בחירה? אני מראש מוותר ואם אפשר להיות רחוק ולהרגיש קרוב העולם הזה גדול עליי רוצה לעזוב אני חי בתוך בועה, לאף אחד אין כניסה נשאר לי רק לשיר שירים הנשמה צריכה כביסה אני לא רואה ממטר, אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח עד לרגע, איך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים, אני לא רואה ממטר, אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע, איך שהוא שורד, רואים על הפנים, על הפנים שאני לא רואה ממטר, אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני אורח רק לרגע רואים על הפנים, לא בעניינים, עוד לא רואים יותר, אבל אני עומד. הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע, איך שהוא שורד, רואים על הפנים, רואים על הפנים, יאו! תודה רבה, תודה רבה. אז אנחנו באנו, פילון ואני, לעשות קצת רעש לכוואמי ולירון. תנו לנו קצת עסק שחור! יותר חזק יואו! עסק שחור! אלי איי. יואו, יש בנות בעסק? אני רוצה להאמין, רסטה. יש בנות בעסק! בנות, ידיים באוויר! השיר הבא הוא בשבילכן, רבותיי וגבירותיי. יואו! כולם ידיים באוויר, יואו! אתני נאי נאי נאי נאי נאי לבדם פם קדימה, בואי סניורית, תריקתי את הריקוד המדהים הזה איתי פבור לינדה בוניטה, עוד שהגיתי את ההדלקת בליבי את האור יותר לא אבוש, חייב אותך לכבוש, אותי איש לא יוכל לעצור. תני את ידך אליי עצמי די גופר, האש ממשיכה בי לבעור. כי מתוקה את כובשת וכל כך טובה, אבנים לה יספרו אבל היא לא מגיבה. מבינה היא ויודעת בדיוק מה היא שווה, יודעת את סודות אהבה. איך אני ברגע, אותי היא מאבדת, זה כשהיא מסובבת, ירדונת אל תפסיקי לרקוד, איפה הבנות, מה אתן עושות, למה לא באות אליי, למה לא שרות לי? יאו! איפה הבנות? לאן אתן הולכות? למה לא באות אליי? למה לא זורמות לי? אז איפה הבנות שכולם מספרים לי? לא יכול לראות אם אתם מסתירים לי יש לי חולשה לנשים אומרים לי אבל ככה נעים לי ככה טעים לי אוהב שהן רוקדות כמה הן יפות תני לי בסיבוב איפה הבנות? הנה הבנים לא נפסיק לאהוב אותן עם מוזיקה לא נפסיק לפנק אותן עם מוזיקה הבחורות, איך שהן זזות כל הבנות עם התנועות הנכונות היא זורקת את הבאסה על הקצב טסה שלטונת רגדירות ועוד אז איפה הבנות? מה אתן עושות? למה לא באות אליי? למה לא שרות לי? אתם לא בעניינים משנה. לא! איפה הבנות? לאן אתן הולכות? למה לא באות אליי? למה לא זורמות איתי? אם אתם לא בעניינים, עוד לא ראיתם כלום וזה ייקח לכם שנים. איפה הבנות? איפה הבנות? שימו לב. איפה הבנות? מה אתן עושות? למה לא באות אליי? למה לא שרות לי? איפה הבנים? אתם לא בעניינים. עוד לא ראיתם כלום, אז אני אקרא לך לכם. יא יא! איפה הבנות? יא יא יא! פורקימון. פלפילון. רסטה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהזמין את כולכם להופעה שלנו שתתקיים מחר במועדון הברבי, יום שישי בלילה. כולם מוזמנים. כי כמו שאמרו חברים שלי, אין דבר כזה כניסה לפי צבעים. אין דבר כזה יפים או לא יפים אין דבר כזה וילות בניינים כולם שווים, כולם טובים, תגידו כולם מוזמנים יא! אין דבר כזה כניסה לפי צבעים אין דבר כזה יפים או לא יפים אין דבר כזה וילות בניינים כולם שווים, כולם טובים יאמן יאמן שסמן השיר הבא יצא השבוע לרדיו אנחנו מקווים שהוא יעשה קצת רעש שלח אותם הר חבר ידיים באוויר יואו, שימו לב אליי. ילדה סוכר, את עושה ואני נשאר, ובלעדייך אין לי שום דבר. וילדה סוכר, את נוסעת ואני נשאר, אבל רק איתך הייתי מאושר. מחכה שתחזרי אליי שימו לב לבית הראשון, זה הולך ככה את לא כאן והכל נראה אחרת לא כאן והזמן לא עובר את לא כאן ואת לא חוזרת אבל אני פה ואני זוכר מבטיח לחכות לך עד סוף העולם לאן שלא תלכי גם הלב שלי שם מגיע הלילה אני ער לא נרדם בנשמה שלי גר גם אם בחוץ לך הם אומרים לי שחבל עליי מסבירים לי שזה לא כדאי ושואלים אותי עד מתי כי יש עוד את כל החיים לפניי יאללה סוגה את זה אני נשאר ובלעדיי אין לי שום דבר את עסוקה את נוסעת ואני נשאר אבל רק איתך הייתי מאושר מחכה שתחזור תחזרי אליי תן להם את הבית השני מוקידי, יואו תן בית שני עכשיו תני לי סימן כי אני מתגעגע החיים תפסו אותי לא מוכן כבר מזמן הבנתי כמה זה קורע נשאר לא מכוון, אני נשאר לא מוגן רוצה לדעת ולא להאמין רוצה להרגיש, לא להבין כל הדרכים מוליכות אותי אלייך אחרי שנים שחיפשתי אחרייך היום אני הולך לישון לבד בורח מהחושך מתהפך מצד לצד הולך לאיבוד כשאנחנו לחוד ואנחנו כל אחד לחוד אז תגידו לי אין לך סוכה את עושה ואני נשאר ובלעדייך אין לי שום דבר וילדה סוכה את נוסעת ואני נשאר רק איתך הייתי מאושר מחכה שתחזרי אליי תחזרי אליי ותעשו כוח יאמן Yeah. בלעדייך אין לי שום דבר, אין לי שום דבר, את ילדה סוכר, את ילדה סוכר. אין וכחול תעשו חיים! big up, קוואמי ולירון! יס, איה. קוואמי, אני מעביר אליך את השידורים, חבוב. יאמן, מוקי ופילנימן! מחר הם בברבי בתל אביב, לסימן! מוקי פילני! יאמן! מחר, מחר, מוקי ופילוני מופיעים בברבי, הופעה מלאה, וזה היה כבוד גדול עבורנו שהמוק והפלפילון היו כאן על הבמה, אז בואו ניתן להם פעם אחרונה את הכבוד שמגיע להם, מוקי ופילוני! שמעו, עסק שחור, אנחנו חוגגים היום שבע שנים. אנחנו, בואנה, זה כזה זיון שכל, זה לא חוגגים שום דבר. עסק שחור. שבכלל לא התאריך היום, אף אחד לא יודע אפילו מתי עלתה התוכנית הראשונה ואף אחד לא רוצה לדעת גם. זה הפעם הראשונה שהייתה לי זקפה. הפעם אנחנו חוגגים שבע שנים! רגע, רגע, רגע, סליחה. הפעם האחרונה שהייתה לי זקפה הייתה לפני שנה וחצי. אוקיי, בכל אני מקרה... אני זוכר, אני זוכר. אתה זוכר? כן. היה לך טוב כמו שהיה לי? אוי, גבירותיי ורבותיי, אתם על המסיבה בהאגר 11, נמל תל אביב, חינם לכולם, כל הלילה אנחנו פה לפחות עוד כל הלילה. אז אם ככה אתם נוסעים במכונית ואתם אומרים רגע, כאילו, לאן אישה, כאילו... כן, אתם יכולים אולי להגיע למסיבה של עסק שחור, כאילו, כי מנגנים פה רק טק האוס, לק טראק, דיפ דיפ דארק, פרוגרסיב, טראק וטראנס. אז מה שאתם צריכים להגיד לעצמכם זה צ'ופקו! צ'ופקו! גבירותיי ורבותיי, כל יום שישי בין 11 ל-1 בלילה ב-88 FM. מנגן איש דגול, זמר גדול, דגול, גדול, דגול, דגול! הוא, הוא זמר ה-R&B והסול הכי גדול בעולם, לא רק בישראל! וכל שנה הוא לפחות פעמיים איתנו, הוא חבר שלנו, אנחנו אוהבים אותו, המסיבה באנגר 11 ומאזיני גלגלצ, קבלו בבקשה את הנשמה, הנשמה, מומי לוי! let you know from the gate, I don't go down, lady. I want a chick with Dick hips and licks her lips. She could be the office type, but like the strip. Girl, you get me aroused, how you look in my eye. But you talk too much, man, you're ruining my high. I wanna lose the feeling, cause the roof is ceiling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider a relenting, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few, and she could come too. It's love. Got to do, got to do with it, man. you need to understand that you got something with you. Ass is fat, frame is little. Tattoo on your chest with his name in the middle. Uh, I'm not a hater, I'll just crush a lot. In the way you shake your booty, I don't want you to stop. You need to come a little closer. closer and let me put you under my arms like a dawn is supposed to. Please believe you leave with me. We be freaking all night like we was on E. You need to trust the God and jump in the car for a little hard Ain't at the Taj Mahal. What's love? got to do, got to do it. judge a kid by be the chain or the whip. I don't know what it is. We just party and bullshit. Come on, mommy, put your body in motion. You got a nigga open. You can came here with the heart to cheat, so you need to sing the song with me. All my ladies, come on. Look in your eyes, it's no stopping me. I want to thought you back on. ממאזיני גלגלצ, כל האורחים הרבים שהגיעו למסיבת עסק שחור כאן, מומי לוי. אנחנו רוצים לעשות פה כיף, do you want to ride with me? Girl, you know the song, you know the song. I peep something coming towards me up the dance floor. Sex me real hey. Saying she was peeping and I dig the last video. Somewhere that a week ago, how could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. I like the way you brush it, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me. butterfly neck. Don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I pass that. Four got six made. Once again, anything changed. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, shit to change now. Running credit checks with no shame now. I feel the pain no more. I can't complain no more. Shit, I'm the main now. In and out my own team Breakers out of New Jersey, 20 feet. Telling me about a party up in NYC. can I make it there? right? I will be on the next flight, man. First class. Sitting next to Vanna White. Come on. If you wanna go and take a ride with me in the dream, living in the cold with the dozies. Oh, I ride this If you wanna go and get high with me, in the back of the Benzie. Oh, I this way. If you wanna go and take a ride with me. wanna. Don't this shit make a nigga wanna. Act the fool. better watch out. Uh-huh. Hot shit, we bringing the cops out. Come on, street niggas is ringing them shots out. Short circuit and blacking the blocks out. Now open up the garage and pull the drops out. Rocking the fur coat, bringing the blue fox out. Dots yeah. like the block, bringing the blue rocks out. Uh, while until all of my crew knocks out. Come on, get your ass up on the floor. Throw your hands if you want some more. Baby, wiggle your crop out and beat the way we be blowing the spots out. Come on, look how we got 'em ready to act out. Girl, ready to get the twist in your back Let's out. Go. Come on, drink yak till a nigga falling out. Flat on his back, now watch yeah. a nigga crawling out. Come on. Said Buster. What's up, son? See them girl rolling. swollen. Oh, yeah. What did your man baby said? Uh-huh. Then what you gonna say? What we gon' tell him? You gon' tell that nigga? That's a kabasi. You gon' tell that brother? That's a kabasi. Everybody singing now. That's a kabasi. Everybody singing now. That's a kabasi. Whoa. You need to shake it off. Too much hair on your throat, job. Shave it off. Come on, jump, smack your ass and break it off. And if it's too hot for y'all, you need to take it off. Right. In case you ain't knowing, niggas, we on the road now. Diddy, like we done stumbled on a pot of gold, man. Come on, food spilling all out yeah. of the bowl now money thick and harder to fold, man. Come on. Ladies, tell me if you're feeling alright. And are you sure that you're up to doing it? I like this. Listen, before you ask back, nigga, you wreck shit that we ain't even black yet. Come on. Niggas all around and it's the rap police. Shut down the block. And the club ain't even packed yet. Come on. Enough drinking at the bar, hold it down. While now, till the club is closed down. Talk to that Buster. What's up, son? See them girl rolling. and it look like. Come on are swollen. Now my ass getting big now. Your man sitting. Uh-huh. Then what you gonna say? What we gonna tell him? You gonna tell a nigga? That's a kielbasa, yeah. You gonna tell that brother? That's a kielbasa, yeah. Everybody singing now. That's a kielbasa, yeah. Everybody singing now. That's a kielbasa, yeah. Woo! Uh, you girl, yo. I took you from the projects, put the best clothes in your closet like Ginger from Casino, and now you are a pro. We was like Joe DiMaggio and Marilyn Monroe. All your jealous girlfriends hating, waiting, so I put the cards in your hand. All I know when Nas was your man, it was so real. Boats and sixes, special Japanese chefs making home cooked dishes, plenty trips, invisible sets. You know what you missing? You missing? Money comes for a while, walked around with a smile, but deep inside I can hear telling me this ain't right. Don't you know it's not for you? I always knew what I had to do, but it's hard to get away. Cause I love you I just are to say I didn't do it, but I did it. Yes, I did. Everybody like I was with it. Oh, yeah. in my eyes, I can feel it. And I know inside I'm alright. Said I didn't oh, do it, but I did it. Yes, I did. Everybody like I was got control over me. You're not alone. I played my part. I saw the way you were from the start. And I expect so much from you. You had a girl when I first met you. Did the best that you could do. Now I realize I can't change I you. Say I did not do it, but I did it. telling everybody that I wasn't with it. Don't make tears in my eyes, I can get it. And I people's just locked in the jail cell with no bail stressing. Guess it's the life of a kingpin. Rap Stephen King, rock bling like neon lights. We gon' be alright, but it's like you feeling me lesser. Claim I'm acting like a retard, right? Me and my boys, we start fights. When will I mature? You scream, I'm in the streets all night. Or where was I at? You found light brown hairs on my hat. I'm so cold. Telling everybody that I was with it Don't mix tears and I can feel it And I know I'm gonna be alright I couldn't do it, but I did it. I've been telling everybody that I wasn't with it. No לא שבעיניים פתוחות, אוזניים שומעות, מזימות ברחובות, גחלים לוחשות, גשם שוטף, עסק חופף, יד דולפת, התסכול במסכה עוטף, הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן, להבות חמות צריך לכבות אותן, הכל נופל עליי, דתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומפקדיי אלוהיי, הלוואי כיבד אליי, רודפים אותי בחיי, אוהביי מיוחדים רוצים להשמידיי, אנחנו מניקים ומחמשים את השונאים די, כוונות טובות אבל היום אני בין כוונות של פותחים אז את הקרב, על הרצפה לשכב, טלוויזיה רק שטויות, סת מרשים ונעלה, פוליטיקאים עוד בין ימין ושמאל, בין שואל, ביחד נשרוד לחוד מכל וזה הכל יחד נשרוד I need someone. מגן דוד, אדומי האחרון. שוב ממש תיתן ממרח על החלון, לא חלום להצביע לדגל, לעמוד בהמנון ולחשוב שלוש זית מייצג השלום. מצטער, הוא לא גר פה יותר, הוא נכתב, הוא נרצח, היה שלום חבר. לחיצות ידיים, חיוכים מזויפים, הסכמים ודם נחתמים. איפה אלוהים? הטקטיקה פוליטיקה, אין אפילו אתיקה, צרחות הקורבנות הופכות לאט לאט פואטיקה. יושב בסלון לגרד הביצים בזמן שאח שלי טוחן אבנים בשטחים אני לא דתי בשקל מראש מתנצל ברגיע היום שגם הצל יושב בבית מתפלל